Fiber Music. No confío en nadie, si como quiera van a hablar mal de mí, tampoco ya creo en nadie. No sabes cuánto se me han a mí, no quiero saber de nadie. por eso sí soy y Yo no creo en los cuentos de hadas, el amor es sentencia firmada. Los panas promesas habladas, mirada secada, mi espalda siendo apuñalada. La calle, lo bueno y lo malo, la corta, las balas, los palos. Los chiquitos queriendo ser grandes, todo el mundo jala pa' su lado. Aunque te quiera, bebé, hace mucho que yo me enamoré. De una puta que subiendo al cielo, me solté y me rompí los pies. Ya no confío envío no boca corone, me acerca más a las traiciones. No confío en nadie, eh. sabiendo que me están buscando enemigos y federales. Nadie, eh, se está los panas ya se me han virado. No confío en nadie, nadie. falló. maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Yo lo hice, fallé y una bala de acá le pusieron grande mi nombre. Cualquiera le pone precio a tu cabeza Por par de pesos, por lo que vale una pieza No te confíes, siempre me decía mi madre Que el diablo es puerco y se disfraza de ángel Cuídate de lo que tú alrededor. En nadie confío, ando aborrecido, siempre estoy jugando vivo. Putas te setean, panas se viran, yo no creo ni en lo mío. Por el teléfono yo no hablo ni a Te graban, de planchan, te buscan y te llevan al otro día. No confío en nadie, yeah. Si como quiera van a hablar mal de mí, tampoco ya creo en nadie. No sabes cuánto se me ha mirado a mí, no quiero saber de nadie. dime qué han hecho por mí nadie. Han pasado por lo que yo he pasado, por eso sí soy y sigo yeah. leal Estos cabrones no saben lo que joder Les meten presión y cantan delante del Y a nadie le da la calle hay mucho chota. Que te venden y te matan con la boca. Estos cabrones no saben joder. Meten presión y le cantan al wey son leal son tu nochota. Que te matan con la boca. que confiaste uno a uno te falló. Yeah, yeah, this is, Drop, Carbon Fiber, Music, Music, Strap From Miami La Bruja, Christian Carbon, Los del Corazón Negro, Faro, Faro, Shadow, Shadow, Towers, Traficante, Traficante. Africante. Africante. Africante.